սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Տնտեսանկյուն հաղորդաշարի այս թողարկմանն անդրադարձել ենք Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացած խնդիրներին, գանանացանի աշխատանքների կազմակերպման շուրջ իրականացվող ծրագրերին, ջերմոցային տնտեսություններում բերքահավաքի ժամանակացույցին եւ ակնկալվող բերքատվությանը, որոնց վերաբերյալ զրուցել ենք Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Հրանտ Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն հարց հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բավականին բարդ իրավիճակում ստանձնեցիք կարևոր ոլորտ ներկայացնող գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը։ Կխնդրեինք ընդհանուր առմամբ ներկայացնել այս երկու ամիս եւ ավելի շարունակվող ինչ հետևանքներ են ունեցել Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պայմանները Բարև ձեզ։ Ինչպես տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա, այնպես էլ գյուղատնտեսության վրա իր հետքն է թողել այս բլոկադան։ Գյուղատնտեսության վրա շատ տեսանելի է այդ ամենը, բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքները կանգնեցված են շուտվանից։ Միայն այս վերջերս ենք մեկնակ տվել տնտեսուների միջոցով փորձել ենք դիզվարելիք տնտեսենք, պահուստային ֆոնդից տրամադրում ենք այս պահին հողօգտագործողներին դիզբարելիք, որ เป զի կարողանան իրականացնել գառնանացանի աշխատանքները։ Ինչ սահմաններում սահմանափակ քանակությամբ թե որոշակի նախատեսված է ըստ հեկտարի ըստ հեկտարի եւ ըստ գործողությունների սահմանված են չափերը եւ ըստ չափերի տրամադրվում են հողօգտագործողներին։ Ինչ է կարծում, կբավարարի նվազագույն միջին չափով համապատասխան մասշտաբներով իրենց աշխատանքները իրականացնելու։ Ինչքան միջոցները հնարավորություն ունի կտրամադրենք, որպեսզի աշխատանքները կատարեն, բայց չեմ կարող ասել, որ դա բավարար է։ Տրամադրման գործընթացը արդեն մեկնարկել է։ Այո, մեկնարկվել է, արդեն փետրվար 1-ից մեկնարկվել է։ մեկ եւ արդեն տրամադրվել է բավականին էլ աշխատանքներ արդեն կատարվել են։ Այս ընթացքում միայն ջերմոսներին է որ ընթացքում տրամադրվել է դիզվարելիք եւ բենզինի հայտ ներկայացնում էին ջերմոսներին տրամադրում էին այն ջերմոսներին իհարկե որոնք ջերուցվում էին եւ ունեին գեներատորներ առաջնահերթություն ներկայացնող ինչ ծրագրեր կասեցվեցին շրջափակման պատճառով եւ ներկայում ինչ ուղղությամբ են կենտրոնացած գերատեսչության աշխատանքները։ Գյուղատնտեսական բոլոր աշխատանքներն էլ կասեցվել են, ինչ կապված է դիզվարելիքի եւ բենզինի հետ հիմնականում։ Գերի լուրջ խնդիր ունենք, փորձում ենք տեղում ինչ-որ լուծումներ տալ, բայց միևնույն է, այդ խնդիրը կա, Այս պահին հիմնականում զբաղված ենք Գառնանացանի աշխատանքներով, սերմեր ենք փորձում տրամադրել եւ դժվարելիք եւ բենզինի հարց ենք փորձում ուծել, որպեսզի կարողանան հերկը եւ մնացած աշխատանքները կատարեն։ Համնասնակերի պակասը ինչ խնդիրների արժեվ է կանգնեցրել ֆերմերներին, անասնաբուծության ոլորտում ինչ խնդրի արժեր են կանգնել։ Խնդիրը մեն է, որ անասնակերի պակասի պատճառով արդեն մարդիկ իրենց անասունները մորթը իրականացնում են ժամանակից շուտ որքանով են լուծվել կամ կանոնակարգվել շրջափակման հետևանքով առաջացած այն հրատապ խնդիրները, որոնք այժմ իրավիճակի բերումով գտնվում են նախարարության համակարգման ներքո Խոսքը նաև բարենային ինչ որ խնդիրների մասին է նախարարությունը բացի բուն գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման գործընթացից կան այլ գործառույթներ, որոնք իրավիճակի բերումով են վերապահվել այս պահի դրությամբ նախարարության։ Գյուղատնտեսության բոլոր աշխատանքները ուղղված են բարենային հարցերին միանշանակ թե անասնաբուծության ոլորտում, թե հողագործության ոլորտում բոլոր աշխատանքները բարենային անվտանգության են ուղղված, բոլորը դրան են Այսինքն նախարարությունը շարունակում է միայն այն գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ կապված իր գործառույթները, որովհետև կային կառույցներ, գերատեսչություններ, որոնք իրավիճակի բերումով իրենց աշխատանքը նաև այլ բնույթ ստացավ, մասնավորապես սննդամթերքի բարենի վերաբաշխում իրականացնել։ Այդ հարցում է գյուղ հիմնադրամն էլա տենց, գյուղ հիմնադրամը գյուղնախարարության հետ համատեղ իրականացնում ենք տարբեր ծրագրեր, գյուղոլորտում, բայց այս պահին գյուղաճակության հիմնադրամը օրինակ ավելի շատ ծանրաբեռնած է այդ մատակարարման։ Հարցին կարծես թե անդրադարձանք, որ բարձրաձայնել էին առաջնահերթ նշանակություն ունեցող խնդիրներ գյուղացիները, կապված էլի դիզվառելիքի պակասի հետ։ Նոր տարվանից անմիջապես հետո էր, որ հույս չկար, որ դիզվառելիք կլինի կամ հնարավորություն կլինի կազմակերպել առաջնահերթ ինչ-որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ, օրինակ Մերթաշենում ասել էին, որ խաղողայգիները ռոռոքելու համար պետք է հեր կատարեն խաղողայգիներում, որպեսզի կարողանան ռոռոքել։ Գյուղատնտեսական այն բոլոր աշխատանքները, որը ունի սեզոնային բնույթ, այդ ամենը պահպանվում է եւ դիզվարելիքի փետրվարի 1-ից տրամադրումը կարող եմ հստակ ասել, որ ոչ մի գյուղատնտեսական կոնկրետ օգտագործության հետ կապված ոչ մի աշխատանք չի տուժվել դրանից։ Այդ ամենահաշվի առած է, ուղղակի սկզբից ողակադամոր սկսվել է, հենց սկզբից այդ սահմանափակումները որ դրվել է, այդ ամենը կատարվել են նրա համար, որ կարողանանք տնտեսենք հետագա աշխատանքների համար։ Պարոն Սաֆարյան, նաև կարծում եմ հարկ կլինի նշել, որ այն տարածքները, որտեղ չեն հասցրել հողօգտագործողները աշնանացան կատարել, կներառվեն գարնանացանի տակ։ Կա նման ծրագիր։ Այո, կա նման ծրագիր, այն օգտագործողները, ովքեր չեն հասցրել աշանացանի մշակաբույսերով ցանեն իրենց հողերը, կարող են միանշանակ գարանացանի ծրագրերից օգտվել եւ գարանացան մշակաբույսեր ցանեն։ Ընդհանուր առմամբ ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման ընդլայնման ծրագիրը որքանով է հաջողվել իրականացնել, ինչ անելիքներ կան այս ճյուղում նախատեսված ծրագրերը ավարտին հասցնելու եւ համապատասխանորեն նպատակադրված մասշտաբներն ու վերքի ծավալներն ապահովելու համար։ Նախկինում էլա ջերմոսային ծրագրերը եղել, այս պահին էլ կա, ճիշտ է ջերմոսների մասին շատ է խոսվում, որ ջերմոսները նպատակին չի եղել, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև ջերմոսների այս պահին մարդիկ ողոքում են հիմնականում, որ բանջարեղենի պակասը որ կա, ինչու ջերմոսներում չկա, այդ հարցադրումն է էլի հիմնականում դրված, բայց բազմից ես ասել եմ ու նորից կարող եմ կրկնել, ամենամեծ պատճառը այն է, որ հիմնականում այն ջերմոցները, որոնք ջերուցում են եւ այս պահին չի ցանված բանջարեղեն, միակ խնդիրը այն է, որ մարդիկ ժամանակին առնչվել են խնդիրների գազի կատարելու հետ կապված եւ իրենց ծածիրներն են չորացել եւ նմանատիպ խնդիրների առաջ են կանգնել, մարդիկ չեն ուզում նորից այդ ռիսկերին դիմեն։ Պատճառը էդ է հիմնականում։ Բայց ջերմոցային տնտեսությունների վերաբերյալ ծրագիրը կա, հիմա փորձում ենք ավելի բարելավենք, կփորձենք ավելի հարմար պայմաններում եւ օղվածությունը շեշտը դնենք հիմնականում ջերուսող ջերմոցներին աջակցությունը ցույց տանք։ Հետաքրքիր է այդ շրջերուցվողը ինչ նպատակ է ծառայում, այսինքն այնտեղ ինչ է հնարավոր մշակել։ Այնտեղ նույն ձև կարող ես բանջարեղեն աճեցնել ուղակի ժամանակի, եթե ջերմուցը ջերուցում է, ջերուսման կարգավորման հետ կապված դու կարող ես բերքը տարվա ցանկացած ժամանակ ապահովես։ Իսկ եթե ջերուցվող է, այդ պարագայում չես կարող դու, օրինակ հունվար-փետրվար ամիսներին լուրջ խնդիր է, չես կարող չջերուցող ջերմոցում սացիլներ դնել բանջարեղեն աճեցնես։ Այս իրավիճակը նորություններ, փոփոխություններ, խմբագրումներ այդ աջերմոցային տնտեսությունների ծրագրի մեջ կմցնի, այսինքն ենթադրելի է, որ տեսնելով այս ամենը ջերմոցները կընդլայնվեն, որ เป զի Կրկին հավանական այս իրավիճակներում կարողանանք ունենալ բերք։ Ճիշտն ասած ջերմոցների քանակը, որ ասենք շատ քիչ է, այդքան էլ քիչ չի։ Ես չեմ ուզում թվեր նորից շեշտեմ, բայց ջերմոցների քանակ կա, Ուղղակի հարկավոր է որ ջերուցող ջերմոցներ լինեն։ Մեր մոտ ջերուցող ջերմոցներն են քիչ։ Օրերս նախարարությունը հայտարարեց որպես պետական աջակցություն բանջարաբոստանային եւ գառնանացան մշակաբույսերի սերմացումներ տրամադրելու մասին, ովքեր են շահառուները ինչ ծավալով մասնավորապես ինչ մշակաբույսերի սերմացուներ կտրամադրվեն, ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ տեսակները։ Շահառուները կարող են լինել այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվեն, նույնիսկ Ստեփանակերտում սեփական բանջարանոցում եթե ցանկանան սեփական բանջարանոցում եթե ցանկանան այդ սերմերը խանութներում կա կարող են սերմերը խանութներից վերցնել բայց այն եթե մեծ քանակությամբ են ուզում արդեն այդ ամենը անել ունենք հստակ ծրագրեր որ կարող են այդ ծրագրերից օգտվեն բոլորը կարող են շահառուները լինել այն բոլոր մարդիկ ովքեր ցանկություն կհայտնեն հողի հետ աշխատել Իսկ նվազագույնը քանի հեկտարից սկսած կարող են դիմել։ Նախկինում 0.5 հեկտար էր, հիմա իջեցրել ենք 0.1 սարքել, արդեն 1000 մետրից կարող են օգտվել այդ ծրագրերից։ Խոսքը վերաբերում է բանջարաբաշխանային կուլտուրաներին։ Իսկ արդեն մնացած գառնանացանի վերաբերյալ արդեն մի քիչ ավելի բարձր, որովհետև գարանացանի մշակաբույսերը չես կարող ասես 1000 մետրով կամ 2000 մետրով ասենք հնդկացորեն ցանես։ Իսկ ինչ տեսակներ կլինեն, ինչ հիմնականում բոլոր մշակաբույսերը կա, ուղղակի ստեղ ունենք սահմանափակ քանակներ, բայց բանջարեղենի վերաբերյալ բոլոր սերմացումները կան։ Պարինային ինքնաբավության հետ կապված այս իրավիճակից կրկին ելնելով հնարավոր է լինեն այլ քայլեր, որոնց մասին այս ընթացքում այս հարցերի շրջանակում չանդրադարձանք։ Պարենային լրիվ բավարարությունից մենք հեռու ենք ճիշտ ասած, բայց մի տարում չես կարող դրան հասնել ժամանակա պետք է կարծիքով 2-3 տարում կարող ենք բավականին մոտիկանանք, եթե համապատասխան ներդրումները, որը պահանջում է այսօր գյուղատնտեսությունում, եթե այդ ներդրումները արվի, կարող ենք միանշանակ մոտիկանանք եւ լավ արդյունքներ կարող ենք ունենալ։ Իսկ երբ է մեկնարկում ջերմոցային տնտեսությունների բերքահավաքը եւ կան տվյալներ, ինչպիսին է այս տարվա ակնկալվող բերքը։ Հիմնականում, ինչպես նշեցինք, չջերուցվող ջերմոցներում կանաչիներ են ցանված, իսկ այն ջերմոցները, որոնք ջերուցում են, բանջարեղեն, որ ցանված է, այս ամսվա մեջ արդեն մոտակա օրերս պիտի որ իմ տեղեկություններով պիտի որ ինչ որ քանակի բերք դուրս գա շուկա, բայց թե ինչ քանակի ես չեմ կարող ասել, քանի որ փոքր փոքր քանակ ինքը կարող է լինել այս պահին հաշվի առնելով շրջափակումը, որ ամեն ինչ չկա, եղածը միանգամից չի էլ երևալու ոնց եկա, ոնց գնաց բայց այս մոտորերս արդեն կլինի շուկայում։ Հարցազրույցներից մեկում դուք ասել եք նաև, որ հնարավոր ամեն ինչ արվելու է այս պայմաններում բարձր ցուցանիշներ արձանագրելու գարնանացանի մասշտաբների առումով։ Միանշանակ եւ մասշտաբների առումով պետք է հնարավորինս բարձր արդյունքներ ապահովենք եւ ինչու՞ չէ այդ ամենաաշխատանքները կատարելուց հետո պետք է հետևողական լինենք, որ เป զի բարձր բեր կարողանանք ապահովենք։ Դա մեր գերխնդիրն է։ Կխնդրեի մի փոքր այս տեղական մասի ձվի արտադրության ցուցանիշների պահանջարկ առաջարկ այդ հարաբերակցության մասով ինչ խնդիրներ կան, ինչ լուծումներ կան այս պահի դրությամբ, եթե հնարավոր է ներկայացնել։ Ձվի վերաբերյալ կան խնդիրներ, փորձում ենք հնարավորինս ամեն ինչ անում ենք Լուսակերտ ֆաբրիկայի տնօրենի առաջարկով, ինչ լինում է կերային բազայի ապահովում, փորձում ենք տրամադրել հնարավորության չափով, իսկ մսի վերաբերյալ լուրջ կա տավարի մսի խնդիր, այդ խնդիրը միշտ եղել է նույնիսկ շրջափակում եթե չի եղել այդ ժամանակից էլ Հայաստանից տավարի միս բերվում էր այդ խնդիրները մի օրում չի ստեղծվել պատերազմից հետո նամանավանդ մեր վրա շատ լուրջ ազդեցություն ա թողել հողերը, որ մնացել են դեր եւ անասունների կորուստը, այդ ամենը վերել են հանգեցրել այս խնդրի։ Պետական աջակցության նոր ծրագրեր բացի վերենշվածը նախատեսվելու են կան ինչ որ աշխատանքներ, որ ընթանում են մշակման այդ ծրագրերի մշակման ուղղությամբ։ Ծրագրեր կան, գարանացանի կոնկրետ հողագործության վերաբերյալ ծրագրեր փոփոխվել են եւ որոշ ծրագրեր ավելի շատ են արտոնություններ տվել։ Կոնկրետ հողօգտագործության վերաբերյալ արդեն հողօգտագործողները կզգան իրենց աշխատանքում նախարարության աջակցությունը ավելի շատ։ Իսկ անասնապահության վերաբերյալ մոտակա ժամանակներից եւս կփորձենք մի հատ ծրագիր մշակել, որպեսզի այս գերի եւ այս կորուսների հարցը փորձենք ինչ որ ձև լուծենք։ Պարոն Սաֆարյան, ինչպես հենց սկզբից նշեցի, դուք ստանձնեցիք պաշտոնը բավականին բարդ իրավիճակում, այնուամենայնիվ, եթե իրավիճակը հանգուցալուծվի, ստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ, կա ինչ որ տեսլական, որ անձամբ դուք ունեք գյուղատնտեսության ոլորտում առաջնահերթությունների առումով։ Իմ համար առաջնահերթությունը բարենային ամբողջություն ապահովելն է։ Ես չեմ կարող առանձնացնել ինչ որ միջուր, ընդհանուր իմ խնդիրս էդ է։ Միանշանակ պիտի մենք բարանային բավարարվածնենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ եւ կարող ենք անել այդ փորձներ կա մեր հողօգտագործողներն են, անասնապահներն են, ունենք ուղղակի անհրաժեշտ է ներդրումներ ավելի շատ անեն, որ เป զի մարդիկ կարողանան աշխատեն։ Ռադիոլսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Հրանտ Սաֆարյանը։ Ավարտին մոտեցավ «Տնտեսանկյուն» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վանո Նովիկովը։ Կհանդիպենք